Revoluzio de mangio culturo en Cinio. Mangi helpe de quelcae bastonettoi, el comuna poto, disvastigas virusoin. Nun campagno celas malcutimigi al Cinoi malnovain mangio tradizioin. Voyaggiantoi al Cinio conastion. En restauratio sidas Cinoi, circa u granda i ronda i tabloi cae prenas el multa teleregoi, cae regoi pelvoi per sia bastonetoi la mangiagion sur sia in teleroin au recte en la buschon en bai puting en wuhano mese de januaro quardec mil familio partoprenis parto prenis en grandega pot felicia mangiado la cina noviaro cae ili sen bride cae gaie picumis en centoi da mangiagioi, sur longai pancedo tabloi. Tio ne estes higiena, cae tio trafis ancao in tiu caso. Quintago in poste, Wuhano, pro la disvastigio del cronviruso, estis fermita ie quaranteno, cae en Baiputin, la nombro de infectigioi rapidege crescis char ancao la cinae cetablae cutimoi contribuas alla rapida disvastigio della viruso, ciel tion raportas scienzistoi. Nun cinae autoritatoi urgas pri mangiotabla revoluzio. La tradizio de comunae grandae mangiadoi cae de la prenado de la mangiajo per proprae mangi malaperu laula desiro de la statai autoritatoi. En vastai campanioi, la cinoi estas alvocatai, usi du paroin da bastonetoi. Bastonetoi por al servi, per ciui la mangiajo estas prenata de la teleregoe en la propran pelvon, cae bastonetoi per ciui la mangiajo estas consumata crome mangiagioi pli cae pli estu alservatai ie un uopai porzioi, cae ne plu sur familiai teleregoi. Cae tio vere egalas al revoluzio. Cae tio farigias tre mal entrepreno. Iam comence de la jarmilo, post la SARS epidemio, oni lancis similan iniziaton, tiu tamen restis sen resulta se ci foie, la autoritatoi estas evidente decidemai. Same kiel en multai partoi de la lando jam regas mal permessoe pri mercatoi de sovagiai pestoi, sur kiui hundoi cae catoi estas ofertatai por consumo, nun ancau la mal mangio conduto de la cinoi estu shangiata. En la statai inform canaloi non spectigas filmetoi de la campagno al nova emo al civilisita mangiado. Condividi mangiagion, cae bastonetoin, ne signifas condividi amon, estas tie exemple slogano. El starai personetsoi subtenas la campagnon. En Pekino pendas afisioi cun «Amo estas dua paro da mangio bastonetoi», En multae restauratioi oni iam donas du paroin da bastonetoi cae du culeroin sur ciun sidlocon. Sed en da privata sfero, cae precipe ce pli agiai homoi, la shangio de ce tablae cae mangio cutimoi ne farigios tiel simpla afero. La malhelpo estas simple la forta tradizio de la comuna mangiado cae trincado sen cia distanzo, diras autoro de libro pri la cultur historio de la bastonetoi. Multae cinoi ne consideras la uson de diversai mangio bastonetoi ciel necessa, precipe heime. En enceto, pli olla duono de la 650 enquetitoi indicis che ili heime certe ne volas usi la pli belain ofte ornamita in bastonetoin, por al servado de mangiagioi. La plei ofta respondo estis, ne, nia estas familio,